tamere tu oiku. Ho oikos eis mucus diamerisdetai. Tau testi aulee procoition hupocauston mageireion tameion depneterion camara coiton meta prosoico dome theises eu marias. Hoi cofinoi sum toi metacomisdein ta chremata. Hai cibo toi, haitines cleidi dianoigontai, toi te auta sum ferusi. Hupo tu stefus esti to huperoion, en toi pro aulioe to frear, stathmos meta balaneiu. Hupo tu oicu, hoy no se que esti